บุ๊กทูหกสิบแปดเซสเด็กอกใหญ่เล็กกรันดามัลกรันดาใหญ่และเล็กกรันดาไคมัลกรันดาช้างตัวใหญ่ La elefanto estas granda หนูตัวเล็ก La muso estas malgranda มืดและสว่าง malhela kaj hela ตอนกลางคืนมืด La nocto estas malhela ตอนกลางวันสว่าง La tago estas hela แก่ ชรา หนุ่ม สาว maljuna kaj juna คุณปู่ คุณตาของเราแก่มาก Nia avo estas tre maljuna เจ็ดสิบปีที่แล้วท่านยังหนุ่ม Antaŭ sepdek jaroj Li estis ankoraŭ juna. สวยและน่าเกลียด Bela kaj malbela. ผีเสื้อสวย La papilio estas bela. แมงมุมน่าเกลียด La araneo estas malbela. อ้วนและผอม dika kaj maldika ผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วน virino pesanta cent kilogramojn estas dika ผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอม viro pesanta kvindek kilogramojn estas maldika แพงและถูก multekosta kaj malmultekosta รถราคาแพง La auto estas multekosta หนังสือพิมพ์ราคาถูก La gazeto estas malmultekosta